А сега ќе го отвориме Божијето Слово, конкретно само во Евангелието според Јован, осмата глава, Тука исто така имавме направено една пауза минатата сабота. А сега ќе продолжиме. Прочувајќи го Евангелието според Јован, 10 месеци поред стигнавме до 8 глава. Еднаш и го кажав ова на една пријателка, до каде сте? До 8 глава. Е, па вас многу бавно демек. Ке не треба многу време. Според ова темпо, кога ќе го завршиме Евангелието според ова? Меѓутоа, дали нам ни се брза? Дали кога читаме Библија треба да ни се брза? Дали кога дома читате Библија, ви се брза? Значи, ги поминавме првите 30 стиха од главата и сега ќе продолжиме со 31 стих. Тогаш Исус им говореше на јудејците што беа поверувале во Него. Значи, од сета оваа маса на евреи кои што биле присутни во храмот за време на празникот Пасха, имало некои кои што поверувале во Христа, кои што веќе поверувале врз основа на предходните зборови. И не само зборови, бидеќи Исус многу повеќе нешто правел, отколку што зборувал. Што им кажал Исус на оние евреи кои што поверувале во Него? Ако вие останете во моето слово, на вистина ќе бидете мои ученици. Да застанеме за миг. Што треба да се прави за да се биде на вистина Христов ученик, Христов следбеник? Да останете во Неговото Слово. Што значи тоа да останете во Неговото Слово? Значи да останете. Значи не да станете, Не да станете. Да, туку да останете. Постојано. Да останете до крајот. Затоа што мнозина не е како прво лесно за мнозина да станат. Значи, воопшто да станат. Но и тие што стануваат, сите не остануваат. Значи, ова дојде како некој факултет. Да се запишете. Не се запишува секој. Има тука елиминација. Повеќето ќе отпаднат тука на почеток. Но и тие што ќе се запишат, сите не остануваат до крај. Не завршуваат до крај. Зошто толку битно да се остане во Христа? На друго место Исус рече а оне кој што ќе остане, ќе издржи до крај, тој ќе биде спасен. Треба да се издржи до крај. Много едноставно. Тој што ја напушта трката пред да заврши, <laughs> е дисквалификуван. Логика што е присутна секаде во човековиот живот. Зашто би било чудно и невообичаено кога е прашање христијанскиот живот? Кога е вопрашање верата? И понатаму им вели 32 <clears throat> стих И ќе ја запознаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Многу бави зборови. Многу се радува кога прв пат се запознав со овој стих. Да? Так. Зошто Исус <clears throat> им вели на, на луѓе кои што не биле робови, нито еден еврей не бил роб во римското обштество. Сите имале привилегиран статус на слободен народ, со верската слобода, гарантирана директно од императорот, Сепак, тоа би можело да кажеме и денес. Дали некој од нас денеска е роб, дали денеска постои робство, некаде постои. Велат. <clears throat> Мегутоа, повеќето луѓе се чувствуваат многу слободни. Денеска постои слобода за многу што. И за тоа што треба, и за тоа што не треба. Но Исус вели, ќе запознаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Од што ќе не ослободи? Значи, споменавте грев, страв, или гревот е коренот за сите други. Што ќе рече Исус подоцна? Ке дојдеме до таму. Но да видиме прво како реагира неговите слушатели. <laughs> Внимавайте, се работи за јудејците кои што поверувале во него. Така пишува, ли? 31 стих. Му одговори и рекоа, ние сме семе Авраамово и никогаш никому не сме робувале. Како ти велиш, ке биете слободни. Значи, ним овие збори малко ги навредиле. На што сум ја роб, па да бидам слободен. И еве суштината. Исус им одговори, вистина, вистина ви велам, секој што прави грев, роб му е на гревот. Дали со овие вистините да зборови? Не затоа што Господ рекол така. Туку дали знаете од искуство дека се вистини. Дека стварно е така. Знаете, има многу луѓе кога Тито ќе кажал нешто и велат како е... Кој ги... Кој да постои слобода, демек да го кажеш противно, да дека може би не е така. <laughs> Значи, овде не сакаме да прифатиме нешто дека е така, затоа што Господ го рекол тоа. Току дали знаете од искуство дека е така? Дали знаете дека е навистина така? Дали сте робувале на гревот? Ова е многу интересен феномен. Оној кој што греши, тој му робува на гревот. Гревот не е некоја забавна играчка. Иеко, на почеток изгледа така. Гревот е суров господар. И само оние кои што ја почувствувале силата на гревот и неможноста, невозможноста сами да се ослободат од него, без оглед дали се работи за некој порок, некоја навика, било што. Само тие знаат од искуство да ја ценат слободата што доаѓа од Светиот Дух преку вера во Христа. Исус продолжува и вели, а робот не останува вечно дома. Е сега тука, кога веќе ја споменал оваа тема за слободни и робови, слободни или робови во врска со греот, Исус повторно сака да го насочи нивното внимание на единствениот можен ослободител – Тоа не е царот Борис. Знаете, имаше една улица таму во Кюстендел, цар освободител. И кој како доаѓал <laughs> на власт, велел дека тој ги е ослободителот, а овие предходните биле окупаторите. Тука се работи за вистинско робство и за вистинска слобода единственото слободител, се <laughs> сега седив на една случка, брат Борче, што ми ја кажа за една бугарка во, во Шведска, која што напишала на таблата <laughs> Искам свобода. <laughs> не можела да ги трпи ни ограничувањето што ги наметнувал институтот. во слободата изгледа. <laughs> Прашање каде заминува? Бидеќи Исус вели, значи робот не останува вечно дома, синот останува вечно. И сега, и ако синот ве ослободи, на вистина ќе биете слободни. Пусти само една вистинска слобода. И само тогаш ќе бидете на вистина слободни, ако Божиот син ве ослободи. Тоест, ако сте слободни од гревот, само тогаш на вистина ќе бидете слободни. Значи, луѓето сето дека му робуваат на гревот, тие може да мислат дека се слободни. Или како споменатава бугарка, луѓето може да се чувствуваат заробени баш затоа што некој им брани да го <laughs> прават тоа што го сака или што тие би сакали. Меѓутоа, ништо од тоа не е вистинска слобода. Гревот е всушност таков господар што своите жртви, своите робови, значи, ги не само ги држи во робство, туку како и секоја вешта власт, знае да им го измие и умот, па да мисла дека се слободни. Значи, пак си роб, но мислиш дека си во слобода. Затоа Исус вели, тури тогаш на вистина ќе биете слободни. Евреите мислеа дека се слободни. Затоа Исус продолжува и вели, знам дека сте семе Авраамово, но сакате да му убиете. Зашто словото моје не може да се смести во вас. Како што слушавме денес и во врска со пророкот Михеј, Зошто пророците биле прогонувани и убивани? И тоа не од некој друг, туку од страна на самиот народ. Значи, затоа што Словото Божио, бидеќи тие пренесувале Божио Слово, не пренесувале своји учења филозофи, зашто Словото Божио не може да се смести. Кога Словото Божио не може да се смести во нас, ние не можеме да го трпиме, да го толерираме. тогаш ние почнуваме, мразејки го самото слово, го мразиме и оној кој што тоа не го пренесе. Зошто евреите сакле да губијат и Исуса? Од истата причина. Јас го кажувам она што сум го видел кај мојот отец. А и вие го правите она што сте го виделе кај вашиот татко. <laughs> Кој е тој? Му одговори рекоа, наш татко е Авраам. Еве тука малку доаѓа до израз повторно таа традиција. Евреите се сметале себе си за синови и керки Авраамови и тоа некако ги исполнувало со некоја, да не речам гордост, некоја чувство на педигрем, може би. Меѓутоа, Исус им вели, ако бевте чеда Авраамови, вие ќе ги вршевте делата Авраамови. Ова треба да го разбереме малку во, во контекст на еврејската култура. Дали се секјавате како на некој места во Евангелијата за, за некои луѓе се вели дека се син, пример син на громот, син на ова или на она, во фигуративен смисло. Во еврејскиот јазик, кога се вели дека некој е син на нешто, дури ако тоа нешто, значи не е личност, туку, да речеме, ете, некој природен феномен или некоја појава, некоја безлична сила, се употребува зборот син, сакајќи да се каже, значи не некоја роднинска врска, буквално син, туку дека тој што е наречен син, пример син на громот, ја има истата природа како и громот. Во случај синовите на громот, Јаков и Јован, биле многу колерични типови. Значи, гневни, раздражливи, Јован во една прилика, значи, ќе рече да заповедаме како Илија да падне оган и да го изгори цело ова село само затоа што не не примија. Сега Исус сакајки значи ја користи таа еврејска семантика, значењето на некои поими кои што се употребуваат во фигуративен смисол. И им вели ако сте синови Аврамови, вие сте генетски, биолошки, тоа. Меѓутоа тоа не значи по себе, не значи ништо. Туку ако сте на вистина Аврамови, да Авраамови, тогаш треба да го правите она што го правил Авраам. Треба да се поистоветите со него. Во она нешто, во, пошто тој е вреден. Пошто бил Авраам вреден. Значи, треба да имаме верата Авраамова, А ако тоа го имаме, ќе ги вршиме делата Авраамови. А сега сакате да ме убиете, мене, човекот кој ви ја каже вестината што ја чу од Бога. Авраам така не правеше. Вие ги вршите делата на својот татко. Веројатно тука Исус бил прекинат. Така мене ми личи. Значи, бил прекинет во однос на оно што сакал да го каже следно, а тоа ќе го каже дури 44 стих. Му упаѓаат во збор и му велат Ние не сме родени од блудство, еден отец имаме Бог. Што сакаат да кажат со ова? Дали забележувате цело време дека овој разговор се води помеѓу Исуса и оние јудици кои што поверувале во него. Значи, вие можете да се сметате себе си за верници. А нешто што Господ го кажува, да ве навредува. Или како што се вели библиски, да ве соблазнува. Да не ви се допаѓа. Да ве сече некако. овие луѓе паднале на толку ниско ниво, што сега тие сакале да му возвратат на Исуса со, со навреда. Сакале да го навредат. И сакале да го навредат со една иронија. Демек, сите ние знаеме дека ти си во мрачно дете, значи веројатно те направил некој непознат, со тоа се фрла дамка врз Марија. Евреите, значи, сериозно го озборували начинот на Христовото рагење, како и секој неверник што така би размислувал, сметале дека тој е резултат на блудство. тие не знаат се разбира на кој начин зачнала Марија. Не знал ни самиот Јосиф, незиниот вереник, додека тоа ангел не му го кажал лично, за да разбере. Е се како реагира Исус на ова? Тие сакле да го навредат. Дали Исус се почувствувал навреден? Но Исус им рече, ако Бог беше ваш отец, тогаш ќе ме сакавте мене. Се види како Исус им враќа за тоа за тоа од кого он потекнува. Че значи, не од некој блудник, Ако Бог беше вашето, тогаш вие ќе ме сакавте мене. Зошто? Бидеќи јас сум излегол и доаѓам од Бога. се користи приликата за да го каже своето вистинско потекло уште еднаш, бидеќи до сега видевме колку пати тоа го истакнуваше во вен. текстови од ова Евангелие. Зашто не додов само себе, туку тој ме прати. Зошто не ги разбирате моите зборови? Затоа што не можете да ги слушате моите полки. Што други зборови, Светото писмо е многу едноставно за разбирање, дури и за најпрост човек, за најнеобразован човек, дури и за најмали деца, за нив е многу лесно, отколку за некои теолози. но под услов овие да веруваат. Значи, дури најнеобразован човек, ако верува, за него господовите зборови ќе биат разбирливи, јасни. Но, за некој што не верува, а таквите се наречени во Библијата неразумни, например, на пророкот Данијел му се вели дека само разумните ќе разберат, и ниту еден неразумен нема да разбере. Или нито еден луд нема да разбере. Во Новиот Завет се користи тој израз. Лудите. Кој бе лудите девојки. Наспроти мудрите. Во изворниот текст се користи изразот морон. Луд, неразумен. Секој оној кој што ги одбива господовите полуки. Зошто? Бидејќи тие не може да се сместат во него. Зато што се косат со неговите грешни желби, ставови, мислења и така натаму, од кои што не сака да се откаже. И сега дори вели, вашиот татко е гјаволот и вие сакате да ги исполнувате желбите на својот татко. Тој е човек убијец од почетокот и не стои во вистината, зашто во него нема вистина. Кога зборува лага, говори од себе, зашто е лажливец и татко на лагата. Други зборови, ако сега повторно ги подсетува на нивниот основен мотив. Ако сакате да ме убиете, тогаш вашето татко е гјаволот. Ако мразите некого до тој степен што би сакале да го убиете, тогаш вашето татко е гјаволот. Повели? Ваше татко е гјаволот и сакате да да се според шелбите на својот став. Тој е човек човеколюбиец, откако се погуби, и не остана постојано вистината, бидејќи во него нема вистина. Да Кога зборува лага, да зборува својата, бидејќи е лажливе, и татко лага. Благодарам. А бидејќи јас вестината ви ја кажувам, не ми верувате. Значи, Вистината затоа што само по себе е тешко прифатлива, затоа неизен најмалку и се верува. На вистината најмалку и се верува. На лагата мнозина и веруваат. Бидеќи за мнозина, подобро е сладка лага, <laughs> од горка вистина. Кој од вас може да ме обвини за неправда? Ако ли пак вистина зборувам, тогаш зашто не ми верувате? Исус ги предизвикал своите слушатели. Дали некој од вас може да посече со прст на некој мој греф? Некоја моја неправда? Дали може ли? Никој не можел да се сети на нешто што Исус го направил да е неправедно или нечесно бејќи такво нешто немало во неговиот живот. Исус бил единствениот безгрешен човек на оваа планета. Кој е од Бога ги слуша, значи кој е роден од Бога, они кому Бог му е татко, тој ги слуша Божите зборови. А вие не ги слушате зашто не сте од Бога. Ова била една горка вистина, тешка пилула за голтани, бидејќи евреите мислеја дека од сите народи на светот, токму они се Божијат народ. И сега, ним да им се рече, вие не сте од Бога, тоа е наистина тешка. Вие не сте Божи народ. Вие не сте Божи синови и керки. Како реагираат јудејците повторно? Овој пат, веројатно можеме да се доловиме дека сега биле обземени со бес. Бидеќи ова што го кажуваат сега нема никаква врска. Обично човек кој ќе биде обземен со, од бес, тогаш веќе престанува да, тропа глупости, односно престанува да било како логички размислува. Тогаш деците му одговорија и рекоа, не зборуваме ли право дека си ти самарјанин и дека зол дух има во тебе? Самарјанин. Со други зборови, ова звучи, како сега на некого, дали знаете, не знам, кај, кај нас немам таков пример. Во македонскиот народ немаме таков пример. Дали знаете како грците како се пцујат меѓу себе, мислам, нема да цитирам пцовки, <clears throat> грците кога сакаат некого да омаловажат, а и тој другиот е грк, му велат, уф, бугар ни заеден. Со други зборови, за, они го користат бугаринот како нешто, како ниска раса, за, за, за тоа да го набрадат другиот грк. <laughs> Многу како и да е. Во случајов, за да го сватиме ова, зашто на Исуса му рекле дека е Самаријанин? Значи, сака да го направат нешто, да го маловажат. Нешто што не е евреин. Дори го обвинија дека во него има зол дух. <laughs> Во Исуса има зол дух. Исус одговори, во мене нема зол дух, туку ко почитувам својот отец, а вие ме безчестите. Значи Исус сега веќе им дава до дека повеќе нема разговор со нив, бидеќи тие ја преминале границата на разумно комуницирање. Тие сега сакаат сага само да се караат повеќе. Но јас не ја барам својата слава. Има друг што ја бара и што ќе суди. Вистина, вистина ви велам, Кој ќе ги запази зборовите мои, нема да види смрт довека. Тогаш и десите му рекоа, сега разбрав дека во тебе има нечист дух. Авраам умре и пророците, а ти велиш, кој ќе ги запази зборовите мои, смрт нема да види довека. Да не си ти поголем од нашиот татко Авраам, кој умре, Е, сега те фативме со други зборови. И пророците умреа. За кого се сметаш себе си? Ти си сега поголем од нив? Исус сакал евреите да разберат дека он е поголем и од Авраам, и од пророците, и од храмот, и од Моисеј, од секој авторитет што тие го познавале до тогаш бидеќи он бил Божиот син. Исот говори, ако се славам сам, тогаш славата моја е ништо. Оне кој ме прославува е мојот Отец, за кого вие велите дека е ваш Бог. Можеме повторно да кажеме дека Исус сака да ги подсети сега евреите на настанот од неговото крштевање. Кој е тој што го признал и го прогласил Исуса за Божи син. Самиот Божи глас, кого што мнозина собрани на Јордан го слушна. Значи, тоа било најсилното сведоштво. Не постои посилно од тоа. Па дори и сведоштво на самиот Јован, крстителот. Значи, ако самиот Бог, за кого вие везите дека е ваш отец, мене ме признал за негов син, зашто вие тоа не го прифакате? Но вие не го познавате, а јас па го знам. И ако кажам дека не го познавам, ќе видам лажо како и вие. Но јас го знам и го пазам словото негово. Авраам, таткото ваш, би се зарадувал да го види мојот ден. И го виде и се зарадува. Како мртвиот Авраам го видел Христовиот ден. Тогаш десите му рекоа, уште немаш ни 50 години, а си го видел Авраам. Со други зборови, евреите правилно сватиле дека Аврам можел да го види Христовиот ден само додека се уште бил жив. Мегутоа, како е можно, бидеќи Исус и Аврам не се современици. Немаш ни 50 години да си го видел Аврам, се други зборови, еве, сега знаеме дека тропаш глупости, дека, дека си некој фанатик и така натаму. Во тој дух му ги кажуваат овие зборови. Меѓутоа, Исус ја користи оваа прилика за да сега ги испровоцира до максимум. А зошто? Зошто кога Исуса токму за некоја работа го обвинуваат, најмногу, тој поместо да ја смири топката, уште повеќе ги провоцира за таа иста, на таа иста тема, за таа иста работа бидеќи тоа е вистина. Значи, ако некоја вистина нам не ни се допаѓа, Господ, бидеќи не љуби, секојаш ке не подсетува на неја. Зато што е вистина. Зато што треба да ја прифатиме, треба да, да се промениме во тој поглед. Исус ми рече, вистина, вистина ви велам, јас постојам уште пред да се роди Авраам. Вака е преведено тука, Но всушност, Исус не го кажал ова. Бидеќи ова ќе изгледаше уште една во ушите на евреите, уште една глупост од страна, изречена од страна на некој фанатик. Како би реагирале вие некој сега да влезе тука и да ви рече, јас постојам уште од времето на цар Давид, например. И тоа сериозно да го тврди. Веројатно би сакале да го пратите на психијатар. Но Исус не рекол нешто што ќе биде сватано како уште една глупост под наводници. Острана на неговите неверни слушатели. Туку Исус рекол, вистина, вистина ви велам, уште пред да се роди Авраам, јас сум Зошто? 59 стих вели, тогаш зедоа камења за да ги фрлат на него. Но Исус се сокри и излезе од храмот. Тоа беше последниот стих од главата. Ако некој тропне нешто што вам ви изгледа глупост, нешто што е за на психијатар, вие може да земате камење да, да сакате да го убиете на лице место. Може да му се и смеете, да го маловажите или едноставно да се тргнете од него да немате работа. А не и да земете камења да го убиете. Зошто? Зато што Исус кажал нешто што евреите многу добро разбрале што значи. Исус го споменал Божиото име, кое што тие самите не го споменувале од стравопочет. Дори го пишувале, кога пишувале, кога ги препишувале светите писма, писарите со, по, со друго мастило, со друга боја, например црвена боја, го пишувале Божијето име, меѓутоа никогаш не го изговарале. Од страв да не го изговорат напразно. Се разбира, таа страва почете за пофалба. Но Исус сега директно им кажува, јас сум името со кое што Господ му се открил на Мојсеја. Јас сум, кажи им, јас сум, тој ве прати. Тој ме прати кај вас, кога Мојсе бил пратен и повикан на служба. Јас сум означува оној кој што вечно постои. Тоа може да каже само Бог. Нешто што само Бог е, и што само Бог може да го каже, Исус го кажал за себе. Значи, тоа на евреите повеќе не им звучало како глупост, туку веќе им зазвучи како хула, како богохулство. И затоа посакаа да го убијат. Зошто не го убиле? <laughs> Ајде, за две саботи ќе имам уште едно прожектирање, да се подсетиме малку <laughs> на филмот за Евангелието по Јоан, Да видиме како таму беше изведено тоа негово избегнување на на ова каменување. Иако се разбира, нито еден филм не може да да ни ја долови автентичната вистина. Библијата на многу места кажува дека Исус едноставно си отиде, замина, кога сакле да го бутнат од карпата во, во Назарет, или во овој случај се скри. Секојаш постоела некоја ситуација во која што неговите убици останувале збунети. Едноставно, нешто ги спречувало да ја остварат својата намера. Меѓутоа, Библијата многу-многу не ни објаснува што било сега тоа. На кој начин тој го избегнал сето тоа. Како тоа се скрил, како тоа си заминал. Како тоа пропаднала нивната убиствена намера. Зошто не ни кажа и самото тоа молчење за конкретните детали представува една лекција за нас. Ако ја уживаме Божијата наклонетост, тогаш не е битно на кој начин Господ ќе ги осуети намерите на нашите непријатели. За нас не е битно. Важно дека Господ ќе не чува. Тоа е најважната лекција. На кој начин го прави тоа, не мора да знаеме. Некојаш ќе дознаеме, но не мора. Нека му е фала и слава вечно. Амин.